الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن مولانا الإمام الرباني قدس الله سره رمضاني bir önceki satırlarda mülateten buyurdu ki allah Teala'ya küfretmekten sonra haşa Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya karşı gelmek, mülkik olmaktan sonra en büyük günah kalp kırmaktır. Bu kalbi kırmak ister Müslüman olsun, ister de günahkar olsun fark etmez derdi. Ama dedi ki eğer Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir meselede müdahale ediyorsa, din eğer bir meseleye el koyuyorsa, onu da kendi tarafından kalbi kırmızı kırılsın dedi. Bir insan verdi, zina önce erkek maazallah, bekar ise veya kadın bekar ise buna bir denek vurması lazım. Ay işte sopa vurursan, işte yazık olur bilmez, insan kalbi kırılır. Yok. Kalp kırmak demek yani e, evet zulümdür karşı tarafa ama eğer şeriatı müdahale ettiği yerde kırılması gerekiyorsa kıracaksın. Kalp kırmayın diye affedersin enayi olmanın da manası yoktur sana tahammül vahi olacak ve dinin tahammül söz konusu olacak. Sen susacaksın ondan sonra, dinin hukukunu muhafaza etmeyeceksin. Neymiş peki gerekçesi? Ay kalp kırmayalım vesaire. Yo. Şimdi affedersiniz ama Cenab-ı Hakk'ın kalbini kırmış şimdi. Mevla'nın müdafaa edilmesi gereken yerde, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve müdafaa edilmesi gereken yerde يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Yazbillah. Ey peygamber! Kafirle savaş, münafıklarla savaş ve lüzzu aleyhim. Kelimeyi de bu kadar ağır vokalle, bu kadar yani e, ağır sıfatlarla ifade edilen bir kelimeyle dile getiriyor ki yani sanki bir cehennem var orada. Gâzliyûz aleyhim. Onlara sert yap Muhammed'in. Onlara yüzünü ekşit Muhammed'in. Kendon huşubun müsennede buyurduğuna bak. Başka ayet kerimede. Onlar var ya onlar, onlar var ya onlar, o münafık tipler var ya 200 dolarlar, sureta demin de efendim hadis-i şerifte yer üzere sureta Müslüman gözüküyor, içerisinden başka entrikalar çeviriyor. Bunlar var ya bunlar, bunlar uzun, çizgili, gemen, kumaşı giydirilmiş kalaslar gibi yapıyorlar Celle Hasan Hasan bir çanta yazıyor, Ahmet de öyle manada diyor. Bir insan nasıl ki uzun çizgili kumaş giydirirsiniz, boyu biraz uzun gözüküyor böyle. Onlar kendilerine uzun çizgili kumaş giydirmiş, halaslar gibidir. Odundur onlar diyorlar Celle Celaluhu. Öbür tarafta indinden, müşriklinden necesin buyuruyor. Müşrikler necestir, pisliktir diyor ama Celle Celaluhu. Bak nasıl kırıyor. Dinin namusunun muhafazası söz konusu olduğu yerde vay incinmesin, vay ne olsun, vay bu ne vesaire. Yok. Bizi nerede kalıp ince edinmenin gerekli olduğunu bilmiyor değil. bilir. ama anama sövüldüğü yerde namusunu korumaya mecburum. Kaldı ki, kaldı ki tarikatın hukukunu korumakta, şeyhinin hukukunu korumakta insan fedakar olmalı. Dinen temelde dininin insan kıskanmalı. <laughs> Sultan dedi ki böyle bir yerde dinin müdahale ettiği yerde edeceksin. Edeceksin. Bu eziyet değildir. Karşı tarafın kalbini kırmak, bilmem ne ona eziyet etmek anlamına gelmez. Sultan devamlı buyuruyor ki وَعَلَمُوا Bilesiniz ki اَنَّ الْكَلْبَ insan kalbi اَفْضَلُ الْمَحْلُكَاتِ Allah'ın yaratmış olduğu en üstün mahluk insan kalbidir. Ve eşrefuha değer ve kıymeti, şerefi, şanı en üstün olan mahluk insan kalbidir. Temelde, temelde en kıymeti vardır insan kalbi olduğuna göre öyleyse o kıymetin muhafaza edilmesi lazım gelir. İki türlü alem vardır. İlmi hikmette öyle ifade edilir. Bir alemi şehadet vardır, bir de alemi gayb vardır. Alemi şehadet bizim gördüğümüz alemdir. Gök büyükte bu alem duyu organlarıyla hissedilir. Gözle görülür, kulakla duyulur, burunla koklanır, ile tadına vakıf olunur, dokunmakla belki sert ve yumuşak olur, sıcak mı soğuk mu anlaşılır. Bu duyu organlarıyla bilinen alem, alemi şehadettir. Bir de alemi gayb vardır alemi gayb ise gözle, kulakla, elle, ayakla, burunla vesaireyle idrak ediliyor diyorlar. Alemi gayb tamamen kalple diyorlar. Kalple efendim oraya ancak insan uzanabiliyor. Kırılan kalp ne olmuştur peki? Yani veyahut da kırgın mesela diyelim, alemi gayb alakalı ilişkiyi keskin kişi demektir. Nam vahidin razi, rahimallahu teala tefsir-i Buyuruyor ki insan ruhu insan bedeniyle ancak kalp elbasıyla bir kurar diyor. Bir tarafta insan ruhu, öbür tarafta insan bedeni. Bir tarafta et ve kemik yeri olan tarafımız, öbür tarafta ise kayıp halinde bakan ruhumuz. İkisinin arasındaki irtibat ilişkiyi sağlayan köprü insan kalbidir buyuruyor yıkıldı, maddeyle mana birbirinden koptu demektir diyor. Onun için Eylullah, Eylullah devamlı gönlenmeye çalışıyorlar. Devamlı gönlünü aziz ve muhterem tutmaya çalışıyorlar. Ya hele onun gönlü, onun gönlü o kadar engindir ki, o kadar muazzamdır ki, büyükler diyorlar ki, aşk ve nafiyle, Allah'ın arşı yani artık e, hırkatin bittiği Buradan gittiğimiz zaman en son dayandığımız nokta ağaçtır. Ağaç da mahluktur. Ağaç ve oradan aşağı gel. Ne var ne yok alay ediyorlar. Mevla'nın dostunun kalbine, gönlüne bırakırsa, bitişesine onların varlığını hissetmez diyorlar. Mevla'nın dostunun kalbi ve gönlü o kadar engindir, o kadar kutludur. Ve diyorlar ki anası, eflak, nefis, akıl, zamani, mekani ne var ise tamamı Mevla'nın dostunun kalbinde mündemiştir mevcuttur diyorlar. Hatta bir nokta kadar bile, bir nokta kadar bile yer işgal etmez diyorlar. Sıradan bir insanın kalbi kırılır da peki hali işte peki oluyor sultanın buyurduğuna göre. Ya bir Mevla'nın dostunun kalbi kırılacak olsa neler yıkılıyor neler, neler yıkılıyor neler. Allah böyle tehlikelere maruz kalmaktan muhafaza eylesin. Hacı Ubeydullah Arap, Kaddesallahu Sirrahu Sami, kendisi e, Şeyh Abdullah Ensari'nin hamamında insanlara hizmet ederdi. Hacı Ubeydullah Ahrar ki tarihi bilmiş olmayan bir Allah dostudur. Bir sürü menakıbı ve mesiyeti olan bir zattır. Şeyh Abdullah Ensari'nin hamamında hizmet görürdü zengin, fakir hiç ayırmazdı. İnsanlara hizmet ederdi. Ve buyuruyor ki bir günde 16 kişiyi keselerdi diyor. Eylullah hizmete muhtaç olan herkese hizmet eder. Ama kendileri kimseden hizmet beklemezler. Bana şunu yapın, bunu yapın demezler. Orada eğer kafan çalışıyorsa tamamdır. Hizmet edersin ama bana şöyle böyle hizmet edin, yani takım insanların huyları, karakterleri yani çok acayiptir. Bir şey söyletmen sana bin tane mazeret söyleyebilir. Hatta bazen diyemezler, bazen diyemezler, bazen diyemezler. Diyebilmek için bir cevabında on yıl bekledikleri dahi oluyor. Yani birisine bir şey söyleyecek, Geldi geldiğimizde bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık mülk Neticede on yıl bekler ki o sözü ancak kabul edebilecek kıvama gelsin de ben nefesi ona bunu söyleyeyim diye. Söyleyemezler bir kanda, söylerler ama en söyleyeceği insanın kalbiyle gönlü o sözün zikletinin ağırlığını kaldıracak seviyeye gelmiş değil. İşte sadece ahlak özgürlüğü diyor ki bu yolda gitmez. Bazı insanlar, bazı insanlar nafile ibadeti, nafile ibadeti hizmetten üstün tutarlar. Yani şimdi şöyle bir tercihle karşı karşıya kalsak, bir tarafta değiliz mesela çokça nafile namaz kılmam söz konusu. Veyahut da değilim nafile olarak Kur'an-ı Kerim okumam söz konusu. Veyahut da buna benzer nafile hac yapmam söz konusu. Öbür tarafta da, öbür tarafta da insanlara hizmet söz konusu olsa Hacı Ara diyor ki insanlar nafile ibadet yapmayı üzüntüyorlar. Yanlış, yanlış. Yanlış, yanlış buyurur Hacı İnsanlara hizmetin söz konusu olduğu yerde nafile ibadete iltifat edilmez diyor. Burası da mühimdir. Burası da mühimdir. Burası da mühimdir. Hazreti bir Haceman'ı Dağudin şahına çıkan Kudüs'e sığınır buyuruyor ki bana ne verdiyse maneviyattan ve manevi güzellikten bana ne verildiyse bu yola hizmetin sayesinde veriliyor. Şu anda vasıl olduğum makam da Eylullah'ın yoluna hizmetten dolayı bana veriliyor. Ve ve şeyh olan zatlara bir tavsiyesi var. Diyor ki kim tarikata girmek isterse, kim bu yola intisar etmek isterse ona hizmeti emredin hizmeti emrediliyor. Al bir tarikat dersi, çekin bir kenara. İnsanların dertleriyle meşgul olma. İnsanların hal ve ahire sorma. Hatta Şahani buyuruyor. Bir insanın ihtiyacını görmek için değil, bir insanın belki darda kalmış ondan sonra gerçekten imkan da yok. Ama o kardeşine dua etme gayesi de yok. İse, hem de bu düğümü yok ise, bir Müslümanın ihtiyacını görme, gibi bir duygum yok. Bir Müslümanın tehlikeyi görsen ama senin de imkanın yok. E, dua, dua etme arzun olsun. Ya dua et ona belki, o da yok belki. Ondan sonra kalkıp da insanlara nasılsın, iyi misin deyip de sahtekarlık ve münafıklık yapmanın anlamı Bu mağazadan elbiseler böyle biçiliyor. Herkes kendisine uygun olan elbiseyi alsın, giysin. Onların konuştuğu yerde bizim susmamız caiz değil. Bazıları efendim yani işte alınıyor gibi oluyor yani. Ben ne yapayım peki? Eğer onlar söylüyorsa, bunlar söylensin deniyorsa peki, bazı şan haşmet âli himmet olun diyor. Çalışkan olun diyor. Dersinizde aziz bilin diyor. İslamiyet'e aziz bilin diyor. Bilmezseniz diyor hakkımızda haram olsun diyor. Bundan şimdi bazı kardeşlerimiz alınıyor ondan sonra. Onları bize atıyorlar. Sağ olsunlar. allah Teala öbür tarafta mutlaka bir esas görecektir. Hakkımız helal olsun ama yani burada konuşan insan kalkıp da kalkıp da affedersiniz Yahudi hahamları gibi, Hristiyan papazları gibi işine gelenleri söyleyecek, işine gelmeyenleri söyleyecek. Dinde zam yapma, İslam'da yapmasın Allah kimseye vermesin. Hacı Ana Şükrü'de Sirnuhu, Nuh Efendim müdavimlerinden ve muhitlerinden bizzat var. 35 sene diyor onunla okudum kalktım diyor. Onunla okudum kalktım. Ağzından bir kere olsun bir bütün şekildeğin hakkını görmedim diyor. Ağzından bir elmanın tepeni çıkarıp da bir kenara koyduğunun hakkını görmedim insanların arasında Ağzından bir esneme görmedim diyor affedersiniz ağzından nahoş bir efendim bir şeyin çıktığını görmedim diyor. O kadar dikkat edersin. O kadar hassas davranır ki. Gönül yapma, kalp yapma. Karşıdaki insan, karşındaki senin tepkilerini görünce işte sen kimsin ya sana karşı ben hürmet duyacağım anlamına geliyor. Halbuki din kalp yapmak için gönderildi. Kalp yapmak için değil. Allah kalp affetsin müritleriyle birlikte Keş diye bir şehir vardı. Oraya gidiyordu Hacı Hava karardı, hava karardı, dünya bulutlar gelmeye başladı. Daha eteğine böyle sıkıntılar ıslanacaklar tabi. Bir tane çadır var, başka çadır yok. Bir tane çadır var, başka çadır yok. Neyse çadırı kurdular, Hacı Avra müritleriyle birlikte içeriye girdi. Ondan sonra dedi ki, siz dedi burada durun dedi, durun dedi ee, ben dedi bu çadırın dedi böyle bir mazeret yani söyledi ama hakiki bir mazeret değil bu. Dedi ki siz burada durun dedi. Ben bu çadırın dedi bezinin yani temiz mi pis mi olduğundan şüphem var dedi. Ben dışarı çıkıyorum dedi. Ve kendisi dışarıya çıktı. Müritleri yalvardığı yakar, üstadım sen içeride otur, şudur, budur vesaire dediyse de yok yok yok yok yok, acaba kabul etmedi siz durun, ben dışarı çıkacağım dedi. Ben dedim çadırın altında duramam. Çadır bedeni temiz mi, necis mi olduğundan e, haberim yok dedi. Onun için duramam ben dedi. Dışarıya çıktı. Ve bardaktan boşalır gibi yağmur yağdı. Ağaca sabaha kadar yağmurun altında kaldı. Bütün ıslaktı. Sonra sabahleyin namaz, sabah namazı kıldıktan sonra bazı müritlerine dedi ki bazı müritler dedi ki, bazı müritler dedi ki, ben çadırda, şey, çadırdayken bazı müritlerimin dışarıda yağmur altında kalmasından utandım. Onları içeriye aldım, kendimi dışarıya attım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram radıyallahu teala anhu ile birlikte ağaç bir kısım gölgede, bir kısım sahada dışarıda kaldı, güneşin altında kaldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve Cebrail aleyhisselam müdahale etti. Ya Muhammed, ashabın bir kısmı gölgede, bir kısmı güneşte kaldı. Ya hepiniz güneşe, ya hepiniz gölgeye. Din buradan gidiyor. Şimdi adam yıkmak, kalp kırmak, beni sarmadan etmek moda haline geldi. Sen Amerika değil misin? Ben Avrupa değil ve İngiliz, Alman, Fransız değilim de. Amerika'nın vesairenin gönlü olmaz. Bizimle Müslümanla Müslüman olmayan arasında en büyük fark Müslümanda gönül vardır. Müslümanda kalp vardır. Ama elin Hristiyanında, elin Yahudisinde kalp yoktur. Gönül yoktur. Onun için ondan bir şey beklenmez. Onun bir, bir yemek içmek istemek laf edersiniz. Onun için onlara özenip de veya televizyonun medyanın özendirip de bize şirin gösterdikleri hareketlerine kapılıp da gönül yıkmayalım, yıkmayalım. Kal, peki nedir? Allah'ın yaratmış olduğu en eşref mahluktur. وَكَمَا اَنَّ الْاِنْسَانَ اَفْضَلُهَا Nasıl ki insan mahlukatın peki en efdali oluyor. Niye? Li icmalihi. İnsan çok hülasa, çok varlık olduğu için bir de ve cem'i imafil alemin çevir bir de bir de insan da insan alemin tabiidir, küçük alem. Kainat ise alemin cebirdir, büyük alem. İnsan, insan, insan, kainatın küçük efendim bir numunesi gibi olduğundan ve insan ne oluyor? Mahlukatın ee, en üstünü oluyor. Nasıl bir cami e, bir küçüğü yapmadan önce maketini yaparlar. İnsan sanki kainatın maketi gibi oluyor. Kainatta ne var ise A'dan Z'ye insanda da mevcuttur. Bütün elementler insanda da mevcuttur. İnsanda da yok ki yani demirinden, çinkosundan, magnezyumundan, fosfotundan tut da taş, kum, çakıl artık kaç serbildiğin kadar. Hepsi milimili mikron da olsa insanda mutlaka vardır. İnsan hülasa ve öz olduğundan nedirse ki kainatın en üstün oluyor ya tamam. Ketalikel kalbu. İşte insan kalbidir. Bir camiiyetihi topladığından mahfil insan insanda bulunan ne var ne yok hepsi insan kalbinde mevcut olduğundan bir bir de ve cemali fesafetihi ve icmaliyetihi insan kalbi son derece muhtasar, son derece mükemmel, son derece öz ve orijinal olduğundan insan kalbine ne oluyor peki muhterem oluyor. Öyleyse Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kainatta gördüğümüz göremediğimiz, gördüğümüz göremediğimiz ne var ise Mevla bunların numunelerini insanda bir araya getirmiştir. İşte yani insan kendini çözdü, kainatı çözdü. Kainatta olan her şey insanda var. İnsanda olan her şey kalpte var. O zaman ne olur? adam azamilere ağır ve altınlarının bütün mahluka insan kalbinde bildirmiştir. Demin de söylenmiştir. Anası, eflak, hüsnü, aş, akıl, nefis, mekani, zemani ne var ise Allah'ın u Mevla'nın e, yaratmış olduğu insanda umumen insanda, hususen dostunun kalbinde mevcuttur. Yıkılan kar, ihtimaletiyle birlikte yıkılıp gidiyor. فَاِنَّهُ vakitle مَا şey الشَّيْءُ Çünkü <clears throat> niçin peki insan kalbi bu kadar e, mücmel ve öz ve hulasa oluşum nedeniyle, nedeniyle e, kainatın en muhterem mahluk oluyor. فإنه كلما كان الشيء أشد إجمالا وأكثر جمعية hangi şey ki o ne kadar peki öz, hülasa ise hangi şey ki yani birçok şeyi toplama özelliği çok daha fazlaysa yekûne akrabı ila cenab-ı Teala. o şey Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya son derece daha fazla yakındır. Hangi şey hülasa olarak, öz olarak teferruat yok, mükemmel, öz, ana çöker olarak daha efendim yani mükemmel ise ve birçok şeyin içinde kaplıyorsa o şeyin tepkinidir Mevla'ya daha yakındır. Diyelim ki mesela bir beyaz lahana düşün, veya bir karanlana düşün. Veya bizim elimizde e, kuru bir soğan düşün. Bak kat kat bunlar. Bir kat kaldırıp altından bir kat daha geliyor. Altından bir kat daha geliyor. Altından bir kat daha geliyor. Lahananın tam merkezine gittiği zaman bembeyaz hurma çekirdeğin içerisindeki iplikçik kadar bir şey var. Şimdi laf ve laf temsil. Hangisi bunların peki? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya daha yakın konumda oluyor o tam lahananın merkezinde bulunan iplik var ya, aha o. Ve de bakıyorsun, e, lahananın kabuğu daha siyah, merkez nura daha yakın bembeyaz. İşte kainatta böyle bir efendim bir yapılanma var. Sultan diyor ki bu yapıyı kavrayıp ona göre hareket etmek gerekiyor. Toprağın büyüklerin tabiriyle, ifadesiyle bu kadar muazzam yapıya sahip olan o kar, ilim ve irfanla ancak genişleyebiliyor. İnsan kalbi bir havuzdur. Bu havuzun zevki genişlemesi, daralması insanın sahip olmuş olduğu ilim ve irfanladır. Kimde ilim ve irfan daha fazla ise onun kalbi o kadar daha engindir, o kadar vakiyedir, o kadar daha fazla teferruatı içerisine alır diyorlar. Onun için İslam'ın ilk emri namaz kıl değil, İslamiyet'in ilk emri oruç kıl değil, tut İslamiyet'in ilk emri Allah tesbihle zikret değil, İslam'ın ilk emri cihat değil, İslam'ın ilk emri oku, oku, Of, ne demek olur o? Beyninle meşgul ol Allah-u Teala. Beyninle meşgul ol Allah-u Teala. Beyninle meşgul ol Allah Celle Celaluhu. Allah insana dana beyni vermedi, sivir beyni vermedi, insan beyni vermedi. Beynimizle uğraştığımız kadar ancak bizim varlıktan haberimiz var. Kalpten ve gönülden haberimiz var. Sonra bir de şu var, bak bu mektuplar okunuyor. Bu mektuplar tarikata birer hizmet verir fakat, fakat şu mektuplar yani genelde hatta doğrudan ve direkt olarak insan kalbini hitap ediyor bunlar. Hangi mektup okunmuş okunsun? Eteşelikten öteye insan kalbine hitap ediyor. Fakat insan kalbinin şu okunanlardan gereği gibi istifadesi aşkın varlığına bağlı. Aşk varsa Aşk varsa gönül sahibi. Aşk yok, bende de gönül var demenin bir anlamı yoktur. Bilmiyorum, herkes kendisini sigaya çeksin. Herkes kendi hakkındaki notu kendisi versin. Ne kadar aşkım var, aşkımız var, ne kadar gönlümüz var. Geçen bundan 150 sene önce yaşayan Emine Servet Hanım diye bir hanımefendi vardı ecdatta bu efendim e, hastası bu kadın. Evlendi, bunun çocuğu olmadı. Sonra efendim oturdu, dokuz tane Hilye-i Hakkani yazdı. Hilye-i Hakkani, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şemailinden bahseden kitaplara denir. Efendimizin eşkali, bunlar eskiden ezberleniyordu. Medreselerde de Hilye-i Hakkani ezberletiliyordu. Kadın dokuz tane Hilye yazdı, Hilye-i Hakkani yazdı. Sonra işte kocasıyla tabii anlaşamadılar, ayrıldı. Dediler ki bir daha evlensene, bak çocuğun olsun vesaire. Oğlum dedi, artık dedi bu kadar kalsın dedi. Ama evlen dedi, çocuğun olur, ahirette sana şefaatçi olur, şu olur, bu olur falan filan dediler. Dedi ki yok dedi, bu kadar kalsın dedi. Benim dedi ahirette şefaatçim var dedi. Bak şimdi gönül ne yapıyor? Bak şimdi aşk ne yapıyor? Aşk ne yapıyor? Aşk ne yapıyor? Burada gönül konuşuyor. Ben dedi Resul-i Ekrem sallallahu dokuz tane hilgesini yaptım dedi. Dokuz tane hilgeni her birisi bana şefaat etse, ahirette ben günümüzde çıkarım Allah'ın Gönül böyle fedakarlıklar ortaya koyuyor. Hmm. Sahabe-i kiram radıyallahu teala anhum Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman muhaciri kiram hiçbir şeysi yoktu. Her şey Mekke-i Mükerreme'de kaldı. Bırakmadı meşrikler. Adam işte bir üstündeki elbise başka bir şey yok. Hatta ve hatta odun taşıyacak gücü dahi yok. Neticede Medine-i Münevvere'ye geldi. Medine-i Münevvere'de, Medine-i Münevvere'deki Ensar-ı Kiram, radıyallahu teala'nın o insanlar, Medine'nin Müslümanlardan bazıları gelip muhacir olan sahabeye dediler kardeşim, kardeşim, bak benim iki hanımım var, birisini boşayayım sana vereyim kardeşim. Affedersiniz ama adam beraber yatmış oldu hanımına boşanıp bir sana vereyim. Fetva böyle diyor diye yapmazlar onu. Bir hanımıdır icabında boşamaya da bilir mi? Ama gönül, ama kalp. kardeşim. Sen bana bir tane ip ver verdi. Ya da işte gideyim sağdan odun toplayıp getirip pazarda satayım bana ediyor. Sen bana ilk tedaviye yeter kardeşim. İslam ve İslamiye tamamen bir gönül medeniyetidir. Gönül medeniyetidir. Gönül medeniyeti bütün mesele gönlü zengin kılmaktır. Ödemişti Mustafa Hoca vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. 150-200 sene önce yaşamış bir zattır. Bu vakfi laklakanı vardı. Yani leyleklere yönelik bir vakıf kurmuştu. Leylekler gelirdi Türkiye'ye, işte yaza doğru. Hayvanlar burada işte eğleşirlerdi, meyleşirlerdi. Sonra dönerken bazı leyleğin bacağı kırılmış, bazı leyleğin kanadı kırılmış. O leylekleri toplardı. Kırılmış Mustafa Hoca. Sonra o kendi vakti, vaktında o melekleri tedavi ederdi, bakardı, ederdi, temizlerdi vesaire vesaire. Bir sene onlara hizmetçilik yapardı. Bir dahaki seneye öbür leylekler, leylekler geldiği zaman o hasta leylekler iyileşmiş olarak onları onlara katardı ve onları gönderirdi. Vakti lahmakanda öyle yazıyor. Bu leylek kalbi bu, leylek gönlü bu. Şimdi kır insan kalbi. Öyle mi dedi? İngiltere'de bir dava görülüyor. Dava şu. Efendim Türk sarayında bir dava açılıyor. Neydi bu dava? İşte efendim şeyde İzmir Kuşadası'nda bilmem nedir e, kedinin kışmından kaçan farenin bacağı kırılmış. İşte siz Türkiye olarak kediye niye efendim mukayyet olmadınız? O fare kaçarken bacağı kırıldı vesaire. Sen ne anlarsın peki hayvan haklarından? Sen ne anlarsın peki insan haklarından? O kadar humanist olsaydın, sen o kadar insancı olsaydın, şu Irak'taki rezalet nedir? Su yerine insan kanı içiyorsun. Veya, veya, hadi ondan geçtik, onun kıymeti bu peki. Peki onun gibi olmaya özenenlere mi diyeceksin peki? Hop oturup hop hop kalkan ve Amerikan olmak için yoluma diyeceksin. Ona özenen peki. Gerek. Müslüman Müslüman kitlerini bilsin peki. Çok yanlış var, çok, çok yanlış var, çok. Resul-i Ekrem davetlerine bunları sağlayı anlatırken, kürsüye efendim minbere kılıçla çıkmadı biliyor musunuz? Ben buraya minbere, buraya tabancayla gelsem, aa hocaya bak, sert konuşuyorlar bilmem ne, şu bu vesaire diye. Tenkil edersin değil mi? Muhammed Mustafa kılıçla çıkıyordu biliyor musunuz? Şimdi insan haddini bilmeli. İnsan bilmediği bir duraksamalı ve önce şunu kendine sormalı. Ben bir şey diyeceğim ama bunu diyecek ehliyetim var mı? Yok mu? Ben bu sözü aktaracak bir insan mıyım? Değil mi? Özgür tutarız. Şimdi Şeyh olan da mesela efendi birini emrese ki evladım sana hırsızlık yapmayı emrediyor. Sen veya ben ne emredecek olur mu böyle şey ya? Olur mu böyle şey? Tasavvufta böyle acayip imtihan var. Şahin bu bir bir defasında bir müridine bunu söyledi. Dedi ki sana hırsızlık yapmayı emrediyorum, hırsızlık yapacaksın dedi. Estağfurullah ben de hırsızlık, ben neyim ya? Milletin hakkını okuluna bize de. Tarif tutamıyor, Sonra bir başkasını gönderdi. Git dedi falan yerde dedi ev var. Orada para var dedi. Duvarı kır o parayı çabuk dedi. Adam gitti duvarı derdi aldı parayı cebine. Tamam Bırak onu Sonra, sonra bir sonraki gece o eve hırsızlar gelir. Parayı çalıyor. Bakıyor ki paranın yerinde yerler esiyor. Şahmet Şakır'da işin yok parayı getirip sahibine teslim ediyor. Hadise bundan ibaret. Bak görünüşte şeriata muhalif gözüküyor. Ama adam davayı kaybediyor. Buna benzer daha neler neler neler neler var bunların. Dıştan baksa filan bir şeriat gözüküyor. Ama ve lakin tam şeriatın merkezini görüyor. Bu insanlar kolay kolay kül yutmaz. Abdülkasim Hemine sahibi İmam-ı Mazdi buyuruyor ki Mahiddi İbn Arabi Kudüs'ü Sirko'u bir keresinde, bir keresinde bir adama nefret duydu. Sebebi de şuydu, Mahiddi İbn Arabi Kudüs'ü şeyhlerinden bir şeyhe, işte böyle yani kötü gözle bakmış. Mahiddi İbn Arabi Kudüs'ü Sirko'u ona nefret duydu. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada gördü. Efendimiz'e bakıyor, Efendimiz bakmıyor İbn Arabi'ye, e, İbn Arabi'ye. İkinci gün Resul-i Ekrem bir daha diyor. Resul-i Ekrem gene yüzüncü. Üçüncü gün belki bir daha baktı. Resul-i Ekrem gene efendim yüzünü çevirdi. Fakat bu İbn Arabi'nin nefret bir insan var ya, Resul-i Ekrem sallallahu seven bir insandı. Burası mühim yani. Bu kayıp mühim. Dinlerken çok mühim dinledik. Dikkat etmesi bu sefer konusunu yanlış anlıyor. Evet. Bu evet her ne kadar Resul-i Ekrem sallallahu ve seven bir zafiyete de işte oldu bir defa. Ağzından muhlisin manavın şehrinden böyle bir e, istemezlik kelimesi çıktı. Bir maraşla nefret etti ondan, bir gecede üç gün üst üste Resul-i Ekrem'i gördüm, üç kerresinde gülülmeden çekildi. Ve Resul-i Ekrem'e dedim ki, Ya Resulullah ben sana bakmak için yüzünü benden niye çeviriyorsun? Niçin dedi, çeviriyorsun? Suçum ne Ya Resulullah? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ki, o adama dedi, senin şeyhine dedi, efendim muhbar olan, senin şeyhine karşı ee, ne yapacağı, yersiz hürmetsizlik yapan, o adama olan kimini? o adama olan burzunu, o adama olan nefretini, onun bana olan muhabbetinde niye ikna etmediğini bilir Hazretim. Burası çok, çok ağır hassas bir nokta. Senin ona burzun var ama biliyordun, o seni son derece seven bir insandı. Neticede belki kendi o kişiğini, buğzunu, cennet düşmanlığını, nefretini, onun bana olan, onun bana olan aşkında niye ikna etmedin, yok etmedin diyor. Sonra, sonra Ya Rabbi dedi bizden yana Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme resul sallallahu aleyhi ve selleme âli makamla insan eyle diye kazarı ve niyazda edildi. Yine İmam Nabi Fidret'e halifesinde başka bir diyor ki Böyle gıybet yapma, dedikodu yapmak suretiyle sakın ha, sakın ha, insanların kalbini incitmeyin diyorlar. Bir gıybet, 36 yaşından daha tehlikelidir. Bir gıybet, 36 yaşından daha tehlikelidir. Bir gıybet, zinadan daha tehlikelidir. Peki şimdi ne halde konuşuyoruz birbirimizin arkasından? Konuştuğu insan ölmedi peki. Hayatta yaşıyor, gel karşı karşıya konuş belki. Niçin, niçin, nedir bu haramlık Allah aşkına ya? Bir gıybe 36 dinardan daha değil gerekiyor. Tek bir gıybetli olursa her lafı, her cümlesi gıybetten yana giden bir insan haline olacak. Aşkın bittiği yerde işte böyle çirkinlikler olur. allah u Teala çirkinlere mağrur kalmaktan bizleri nasıl muhafaza eylesin. Salayı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim. Nidayı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim. Rızayı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim. Sefayı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim. Cefayı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim diyor Osmanlı anası Şeref Hanım. İki tane şeref hanım. Birisi burada yatıyor, birisi evimizde yatıyor. Toprağın üstünü tanıyamadık, altını hiç tanımıyoruz. Halbuki dava adamı, halbuki torun ve torun toprağın üstündekini de tanımalı, toprağın altındakini de hiç tanımalı. Ama heyhat, hangi şey ne kadar mücbelse, hangi şey ne kadar cami ise, demek ki o Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya daha yakındır. İnsan kalbi son derece mücmel olduğundan öyleyse, öyleyse e, çok muhteremdir. Ona göre, ona göre peki e, hareket ortaya koymak gerekiyor. وَاِنَّمَا بِالْاِنْسَانِ İnsanda bulunanlar var ya اِنَّهُ مِنْ عَالِمِ الْخَلْقِ اَوْ عَالِمِ اَمْرِ İnsan iki alemden meydana geliyor. İnsanın bir tarafı alemi kalptir, bir tarafı alemi emridir. Yani insan A maddi ve manevi iki komiteler oluşuyor. Tarikat diniyle su, hava, toprak, ateş bunlar alemi kalp tarafını teşkil eder kadru hafif, erfa, nefsin natıka, nefsin natıka önce, fenafille zekabillah'tan önce o da şey tarafında, alemi her tarafındaydı. Ama fenafille zekabillah olduktan sonra artık alemi emr oldu. Yani senin alemin değişmiştir. Sen müstefinin, hayali alemin müterdomattan çıktın, mahrabbali tabiriyle artık sen nefsin emir mertebesinde, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ruhaniyyum, melaike-i kiram, hatta kuran Kerim'in bulunmuş olduğu varlık e, sahasında arz-ı endam eden bir tertürmene biliyorsun. Cenab-ı Bekabillah ile müşerref olduktan sonra. Şimdi, Suat-ı Kardeş, alemi olan ve önemlilerle, kabillerle müşerref olan e, nesli nafika alem-i emir tarafımızdır. Yapıyı bilmek mühimdir. Ona göre, ona göre seçim yapacaksın, biçim yapacaksın. Şimdiki materyalist felsefede, komünist felsefede, Allahsızlık felsefesinde alemi emir diye bir şey yok. İnsan yiyebileceğim isteyen bir varlıktır diyor. Aynı yeni köpek gibi tarif yapıyor. Onun için yani hürmet, hürmet, insanlıksın bilmem senin şerefin varmış, yok efendim e, hürmete şayan duyguların varmış bunlar dinlemez. Menfaati neyi gerektiriyorsa o bunu yapar. Ama İslam öyle değil. وَالْقَلْبُ kalb ise berzakun beynehuma. İkisinin arasında belli berzaktır. Yani maddi tarafımızla manevi tarafımız arasında irtibalı iletişimi sağlayan insan kalbidir. Köprü bu budur. O efendim şeyle, köprüyle manadan, manadan maddeye bakış oluyor. Namrat Ali'nin yücesini buyurur ki, yani insan zikrullah ile e, İslamiyet'i yaşamakla e, sahip olduğu manevi güzellik etine de kendine de yansıyor buyuruyor. Ama arada, arada işte bağlantıyı yapan insan tabi var. Hacı Ubedullah'a Kudüs'ü birinci cildi, mektubatın birinci cildi 290. mektubunda e, İmam Rabbani ondan bir söz aktarır. Bu söz mühimdir, mühimdir, mühimdir. Fakat bunları tartışmak terazimiz olmadığından böyle duvara bakar gibi bazen efendim, bakıp geçiyoruz. Fakat orası var ya, orası başlı başına bilim dalı olacak kadar ağır ve dikkatli olan mühim bir konudur o. Acı ararım bahsetti. Acı ara buyuruyor ki innel insan nelbisen. İnsanın dili var ya, ağzındaki dili var ya, tamam. Mirgadır kalbi. insanın kalbinin aynasıdır buyuruyor. İnsan dili, insan kalbin aynasıdır. Peki vel kalbe, kalp ise insan kalbi, mirgadır ruhi, ruhun aynasıdır hacaha. Lisan değil, kalbin insaniye. O ise insanın özünün peki aynasıdır. Peki yani ayağını sabiten aynası oluyor. Ona göre insaniye peki insanın ana özü ve Mevla'nın ilminde bulunan sureti, kalitesi diyelim nedir? Mevla'nın hakkı subhanahu. Allah Celle Celaluhu'nun peki aynasıdır. Şimdi toplayalım peki insan değil, İnsan kalbinin aynası, insan kalbi ruhun aynası, insan ruhu hakikati insaniyen aynası, hakikati insaniye Cenab-ı Hak Celle Celle aynası. Diyor ki Sultan Ahrar Sirru, hakikati gaybiye, Allah Celle Celaluhu'yla alakalı bütün hakikatler, Allah Celle Celaluhu'dan beri gelen bütün gerçekler, تصل إلى الإسلام من gayrillah. Bunlar doğrudan Mevla'dan geliyor. Benim hakkında konuşuluyor. İşte yani bir yerde bir şey dinliyoruz icabında vesaire. Hakikat de doğru bilgiyse bilelim ki o Mevla'dan geliyor. Dikkat mesafetin bilin. peki. Bu kadar mesafeleri kaybettikten sonra o bilgi sana geliyor. وَمِنْ تَقْبَلَ سُرْهَلَّهِ Allah'tan gelen o ilim, o sır, o marifetullah sesle diyelim lafza bürünüyor وَتَصِلْ اِلَى مَسَامِ الْمُسْتَعِدِّينَ لِلْحَكَائِ Hakikatleri dinlemeye müsait olan, elverişli ve kabiliyetli olan insanların kulağına ulaşıyor diyor. Yani affedersiniz de ee, müşakkat mücadele olursak Diyelim şu an mesela burada konuşuyorum, değil mi? Bu ne burada konuşan orasanlık yapıyor bir daha içerisinde. Peki konuşulanlar nereden geliyor? Şimdi Hacı Ara diyor ki Allah Celle Celaluhu, Allah Celle Celaluhu eğer bir takım kullarına bir takım şeyler sunmayacak olursa ne yapar diyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Cenab-ı Hak kendi zatından, kendi zatından bu ilmi alır, insanın hakikatine, öz insan اور airplane. altına aman gönül yapalım, aman gönül yapalım, aman gönül yapalım. Bazı Şanlar ve Kudret diye orada iki tane yetişkin müridi var. Şeyh Muhammed Hayat ve Şeyh Muhammed Salahisi diye. Bunlara buyurdu ki, kabul dedi meleklerim, alın diye, bunlara getirin diye, bunlara hizmet edin dedi. Toprak bulun, işte bir şeyler yapın. Tamam güzel efendiler. Aldılar götürdüler. Sonra akşam namazı kılındı, şanlaşıldı, kesiyordu, bir sözü bir şeyinden oldu, efendim üzerine. Dedim ki, Şemam'ın hayat dedi, benim dedi, müritlerime ne ikram edeceksin dedi. Sakallar dedi, tavukla pilav dedi. o tavuğu getir bakayım bana, bakayım etsin, tuttum dedi. Sen ne dedi Müridine ikram edecek tavuk kontrol edin Yani ben 8 Temmuz yaş affedersiniz ama benim şahsım yüreğim dayanmıyordu ücreti. Hatice Efendi vardı. bir tarikatına bağlı şeyh o. Dedi ki ya iyi ki dedi Resul Ekrem sallallahu zamanda yaşamak dedi. Yani insan hakikat istiyor. Resul Ekrem sallallahu zamanında yaşaydı. O şeyh derdi ki iyi ki dedi ya o günleri Sonra Ar Arman ne diyor biliyor musunuz? Ya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diye vefat edildi, küt diye öldük diye. Evet, öldürmüyor. Allah ne yaparsa iyidir. Canlı açıyor, birine tavuk ikramına bakayım diyor, tavuk diyor nasıl? Bak diyor, tut, mübarek elbire dokunun, hmm, aferin, aferin, güzel, güzel. Semiz gibi, semiz etli, mutlu değil. Ha, bundan bir pişirildi bir müddet. Sonra müddet dedi ki, şimdi doğru kardeşimizin devreye gideyim dedi. Orada yiğitli çiftli gün biraz ise sabah hemen yanına gelecek. Affedersiniz tavuk civcivlerinden nasıl büyüklüğü? Kendisi müritlerin yemeklerini pişirir. Kendisi peki sofrayı kurar. Kendisi bulaşıkları yıkar. Bu ne acayip. Biz bu insanların izinde yüzyıllar boyunca ne olduk derken Şimdi Avrupa olmak için oluyor? Kendinde peki latayife, kasvustur kadilafa, nefsin atikası oğlu patates. Doğum latife önce ne oluyor? Dilim sende ve ardından kainattaki asılları görülüyor. Ondan asılların asılları, asılların asılları bu şekilde yukarıya doğru gider. Yani soğanın dış kabuğundayız şu an. Şöyle kabul et. Dış kabuğundayız biz şu an. Yani soğanın dış kabuğundan veya lahananın dış kabuğundan merkeze gidiyor gibi bir düşünüşümüz var. Veya da şöyle düşünebilirsin ama olmuyor pek. Merkezden dışarıya doğru. Sen alimin eğer merkeziysen diyelim duran suya bir taş attın bir daire oldu. O daire bir daire daha yaptı. O daire bir daire daha yaptı. O daire bir daire daha yaptı. Turistlerin gidişi ne oluyor peki? Merkezden eğer sensen merkez, birinci daire, sonra o dairenin oluşturduğu bir daire mesela gidiyorsun. Pek olmuyor. Biz dışarıdan merkeze gidiyoruz biz. Yani ne, neyi fazla ise onu görmek suretiyle Allah Celle Celaluhu'nun ve sonunda sende bulunan bütün letaifin, asıl kaynağının efendim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu olduğunu görecek olduğumuz noktaya kadar. sümme ile nar, sonra belki ateşle tepesine, sümme ila usulülle kaim, sonra bunların asırlarına, sümme ila ismin cüz'iyyillezi varabbuhu. Sonra da insana Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hangi belli isimle tercih etmek istiyorsa ha, o isme doğru insan yükselişe geçer. Yani bu mebdeyi tahayyül oluyor. Sümme ila külliyi sonra bak şu parmakları görüyor musun? Görüyorsun değil mi? Ama birinci parmak sen ol, bu ben olayım, bu o vesaire. Ne kadar insan varsa Müslüman, her birisi parmak gibi İnsan diyelim, şöyle geldiği zaman Cenab-ı Hak Celle Celaluhu o insana hangi parmakla, hangi diyelim maneviyat borusuyla affedersiniz, terbiye ediyorsa insan önce beslenmiş olduğu o kaynak ile müşerref olacak diyorsun. Sonra bütün bu parmakların nereye bağlı? Geliyor geliyor, şüpheye bağlı, şüpheye bağlı. Burası Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mesleği tahayyülüdür. Tamam mı? Bütün Müslümanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tahayyül. Yani Efendimiz aleyhisselatü vesselam besleyen Allah'ın ismi neyse ilim nedir mesela? Cenab-ı Hakk'ın ilim şer midir? Eyvallah. Bu işin küllisi oluyor. Bütün parmaklar beşiş bile bağlı değil mi? Eyvallah sen şu parmak seni besleyen diyelim mesela hak olsun, manevi kablo olsun. Buraya geliyorsun ve nereden beslendiğini görüyorsun. Tamam mı? tamam. Ve sonra devam ediyor senin muhtevisin. Geliyorsun, nereye geliyorsun? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şekilde bir efendim Sekiz sefer var Cenab-ı Hak Celle giderken. İnsan önce, insan önce Surca fikresi, peki. Sonra hava latifesi, sonra peki ateş latifesi, sonra diğer asımlar, e sonra kesinlikle değil tahayyülü, tahayyülü saniye, ayat isabite. Sonra o cüz'inin peki ama parçaların birleştiği efendim ana nokta merkeze geliyorsun. Ne oluyor biliyor musun? Aa, gel bunlar. demek ki gerçekten buymuş ya. Demek ki ben bu kaynaktan besilmişim ya. Beni bende demen, ben bende de debilen, bir ben vardır bende, benden içer ol. Süleyman, iştilim bilir dediler. Süleyman var Süleyman'dan içer diyen. Yürüsem de kulce sırrı o. Çünkü oturan nedir peki etbekim? Küfedir bu adres belli olsun diye Cenab-ı Hak müfettikini giydirdi. Yoksa sen var ya sen bu değilsin. Sen bu değilsin. Bu kaputtur bu. Arabanın kaportası. Ama arabayı araba yapan motor ve ön bakımdır değil mi? Kaputu yani başka bir kaput olsa gene gider bu icabı. Ama iş, asıl yani arabayı araba yapan o motorun markasıdır neyse. O misal yani. Netice sümme ila maşallahu teala ve geze o insan Cenab-ı Hak Celle Celle böyle gider. Bak, sor, ateş, hava, latifeleri, diğerleri hepsi böyle adımlarını alıyorsun kainatta. Yani gaz hariç, su, hava, toprak, ateş, ondan sonra e, ruh, sırta, bilah, fahnesli, nasıka neyse hepsinin atımları, atımları, atımları, atımları, atımları, atımları orijinali, orijinali, orijinali, orijinali, orijinali böyle Allah Celle Celaluhu'ya kadar giden bir tarih var. Ama bir sultan bir hilafil kalbi. İnsan böyle değil. İnsan böyle değil. İnsan kalbi böyle değil. İnsan kalbi böyle değil. فَاِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ يَعُجِلَيْهِ Kalbin aslı yok diyorlar. Bak suyun mesela diyelim sende su var. Eyvallah. Kainatta da su var. Sonra bir orada nefes de var, orada nefes de var. Mevla'ya gidinceye kadar orijinali, orijinali, orijinali, orijinali, orijinali. soğanın katları gibi, lahananın yaprakları gibi bir sebebinden sonra bir iş ama insan kalbi yok. O top kanı e, tek kattır o. O dilek Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun Rabbani. Yani tercihli yollar var ya, veyahut da diyelim işte e, güzel yollar var ya, onun durumunda bir yollara, oranlar neyse insan kalbinin Mevla'ya giden yolun özelliği de aynı istisnanın duruma tabidir. Bihilâdika beynun leyse levhâsın yuhacüleyni. Kalbin sevgi Allah-u Teala'ya yükselişinde bir aslı yoktur. Bel yakın horofun avvara ile Ne olur? Elden hareketle eğer Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya uyuş ettiysen direkt Allah Celle Celaluhu'ya gidiyorsun. Önce birinci istasyon, sonra ikinci istasyon, sonra üçüncü istasyon, hani istasyon, istasyon, istasyon, istasyon, oraya oraya. Yok. Kalpte böyle bir şey yok. Kalp direkt neydi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya bağlı. Onda aktarma, rotar, bilmem ne vesaire söz konusu değil. O inkar ediliyor, Tamam. Evlerken yol o biçim asfalt gibi oluyor. Peki o yıkıldı, şey asfalt darmadağın oluyor. Bir insan günahkar gördüğü zaman ona karşı gurur yapmasın diye eyvallah. Bir günahkar gördüğüm zaman ona karşı peki gurur yapmıyorum. Neden? Neden? Burası da çok efendim yani e, cahil dikkat edip eskilerin darbılığıyla ehemmiyetle dikkat verilmesi gereken bir Günahkarı gördüğünüz zaman ona karşı gurura yeltenmeyin diyor. Ola ki, ola ki, ola ki Allah katında bunun makamı sizden daha üstün olabilir diyor. Olursa o size ahirette şefaat edecektir. Ama müddaam dedi günahkara acımaz da, günahkara merhamet etmez de, gurur yapar, kibir yapar ise, ise, ise, neticede kendisine şefaatçi olacak olan bir insandan mahrum kalıyor. Dünya hani şey düşün bu, ne gibi? Noktadan bir insan. Ya bu anan olursa, ya baban olursa, Muhammed İbni Mülkedir, Kudüs'ün bir ruhunun işareti söylüyor, emri muhtarinde sabaha kadar nafile namaz kılar kılırsa. Ama anasının ayakları uzarsa. Anası ona ne zaman dese ki oğlum gel ayaklarını kovala olmuştur dese namazı keser ondan sonra anasının ayaklarını olmuştur. Ve derdi ki, derdi ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya giden yolda hizmet nafile namazdan çok daha üstündür sabaha kadar namaz kılmak var, anasının ayağını oruca var, el cevap ananın ayağının oruçturması lazım. Demin ne söz Hacı Ahra, o yolda gitmez, nafile ibadetten çok daha üstündür. İmam Rabbani Kudüs'ü Sırrı'nın mektubunda buyuruyor ki, normal gündelik tarikat dersini yaptıktan sonra Tarikat dersini yapmanız gönlüm çok istiyor. Daha fazla Allah'ı zikredeyim. Daha fazla la ilahe söyleyeyim. Amma ve lakin, anla, ve lakin, anla, ve lakin iman ve İslam'ın öksüz ve yetim kaldığı zamanda sokağa çıkıp da kaybolmaya yüz tutmuş olan bir ehli sünnetler cemaat kaidesini, kuralını, prensibini anlatmak, bana zikretmekten çok daha üstün geliyor diyor. Şimdi aldım talebeler dersini tamam bitti. O kadar. Tarımda var, dükkanda var. E, ilim okumak yok, anlatmak yok, şudur budur vesaire vesaire. Ebu Aleyhisselam tarafından ne arıyor diye. Radıyallahu anhu. Resul-i Ekrem sallallahu yanında durabilirdi. Ama 90 yaşında alt yılında buraya geldi. Hacı Yusuf Emedani, Teşhide Sirruhul Müridi ve Sufan Alparslan'ın şeyhi, Ahmet Yatı uzun 110 bin var. 110 bin ürünü vardı. Bunların 99 günü belki kutuplarda, orada, burada, uzak yadenlerde ee, Erekol'da. İslami yüklemini muhabbet ettiklerinde, kutuplara etkin olmalı İslamiyet'i yüklemini başlayan Ahmet Yesevi kutuplarını ki insanlar donuyordu o arada. Donunca ölmeden önce kardeşime diyordu ki kardeşim ölürsen benim cesedim kim olmak o insanlara atın derdi bahar gelir güneş işte artık yani etrafı ısına başladım korkmayalım diyemem şu mazlarla birbirimize hislerimizi yetin kasabasına. Üstadımızın yakın olduğu yere efendim e, gönderin, götürür bizi oraya getirin derler. 111 günün 99 bini cephelerde gitti. 11 bini ancak yanında defnedilmişti. Şurada yatan sarı saltukan var, bunu yıkamanla köşede. İşte o Ahmet Yesevi'nin müjdesi. 800 tane insan da 3 kıtayı fethetmiştir. Aa oralardan geçten ortadan kalktı. Rusya üzerinden Batı Roma'ya, İtalya'nın başını Roma'ya kadar gitti. Oradan döndü git geldi. Ve ama giderken e, Ahmet Yesevi Kudüs'ü oğlum sarı kaltukan Cenab-ı Hak yedi iklimde sana akılmasına nasip eylesin bu asiri açık Gitme, nafile ibadetten çok daha üstündür. Yani Efendinin yıllardan beri bize tavsiyesi okuyun, okuyun. Ve de artık hocalar deri okuyacak diyor. Değil mi? E şimdi burada efendim, e, şu, şu kapıdayız burada insanlar arasında efendim bir tatbik başladı. Kulağımıza geliyor bunlar. Bunlar var ya bunlar. Cenab-ı Hak eğer bize bir rahmet gönderecekse, bak gayretullah'a dokunuyor bu laflar. O zat mı daha üstün, bu zat mı daha üstün? Bu ne çirkiniştir bu? Bu ne çirkiniştir bu? Bu ne çirkiniştir bu? İnsanlar hakkında karar verme yetkisini sana kim verdi? Kim verdi? Kim verdi? Resulullah diyor ki, Mevla'nın diyor öyle gizli dostları vardır ki diyor, onlar dünyada tanımak mümkün olmadığı gibi, ya yarın onlar Cenab-ı Hakk'ın cennette azamet çadırlarının içerisinde olacak bu insanlar. Dünyada onları tanımak mümkün olmadığı gibi, ahirette de onların tanıması mümkün olmayacak diye Beyazı Resulullah Bunları duymadın mı sen? He? Duymadın mı? Duymadın mı? ödülüdür. Kulun makamı, nizam sahibi, kulun makamı, nizam sahibi vesaire. Yani bu bir tahdidi nimet kabilinden de söyleniyor burada. Yani teyz olsun bundan sonra, kuvve-i manevi olsun diye. Aksaray'da iki tane arkadaş, bir tanesi diyor ki gel gidelim diyor İsmail Ağa Camisi'ne, Mahmud Efendi'yi ziyaret edelim. Öbürü diyor ki, şimdi işte ya işte şu doğru bu da vesaire ileri geri laflar, plastik laflar. Ya bırak şimdi adamın hakkında böyle konuşuyor. Gidelim bakalım bir görelim yapayım ondan sonra karar verirsin diyor. İyi e, hadi de gidelim diyor. Geldi buraya. O zaman efendi imam gözümde namaz. İkinden sonra oturuyordu. O gün oturmadı. Kalktı. Oradan gitmişti malum yola çıktı. O iki tanesi de yan yana duruyor böyle. Efendim önlerden geçerken durdu. O muhteris olan yani akılsız olan e, adama karşı baktı. Bir kelime söyledi orada. Hazır değil. Sen kim olmuşsun? Ve devam Adamın işte biletini böyle keserler. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Konuştuklarımızın, konuştuklarımızın neye vurduğunu, ne yaptığını lütfen iyi bakalım. Allah insana verdiği aklı başka birisine vermedi, başka mahluka vermedi. Bunun hesabı sorulacak. Ramazan Burci, Sallamahullah, şimdi bir Suriye'nin e, Diyanet İşleri Başkanı, Kurgan ile Kıyın Yerleri Kavmi Üniversite kitabında diyor ki, Allahu Teala niçin kafire, Allahu Teala niçin afet istediğinizde bu kadar elin ve ebedi bir azap verir Çünkü, çünkü çünkü Allah'ın vermiş olduğu en büyük nimet aklı, aklı gereği kullanmadığından dolayı Bak yekûnun horosu min avvara ilezza. Bilakis ne oluyor? Kalpten Mevla'ya direkt efendim gidiş vardır diyor. Önce kalbin birinci aslı, sonra ikinci aslı, sonra üçüncü aslı yok. Ve inne ufâhu kaygil Bak var ya Cenab-ı Hakk'ın derdi efendim dergahının Allah'ın manevi dergahı kapısıdır. Yani Cenab-ı Hak Celle Celle'nin bulunmuş olduğu yeri yerde bir ibaret ayrımdan işte başka bir dönmüyor. Makamı kapılı bir yer düşün. O kapının kapısı kalp diyor. Lakin el husule min tarikil kalbi vahde bi gayri zati tasvim mütehassirun. Ancak kalp yoluyla direkt Cenab-ı Hak Celle Celle'ye ulaşma var ya kolay olur ne zaman bilir misiniz sultan Ha burnu o, seyir, tabiat, fanesi, nazika, su, hava, toprak, ateş bunlar var ya bunlar eğer bunlar eğer becerilirse bunlarda sevinçlik olursa o zaman kalp yolundan devreye gitmek çok daha rahat oluyor. Çok daha rahat oluyor. Yani merdivenleri basamak basamak çıkmak lazım gelir diyor. Hatta İmam Rabbani bir yerinde buyuruyor ki, cezbeli insanlar, insan var, hararetten, aşk-ı ilahiden yanıyor. Allah öyle konuşuyor ki yani ilim, irfan, üstüne böyle. Yani su kaynağı gibi, zemzem kuyusu gibi, cezbeli. Fakat makamı henüz ondan sonra fena billah, beka billah gelmiş değil. Mevla'nın şimdi iki tane kulu var, birisi cezbeli. Hararetli, ne bileyim, iştiyaklı, arzusu, hevesli, cehil cehil yanıyor. Bir de var, fenafille fekabille makamına gelmiştir. Ama o fenafille fekabille makamına gelen basamak basamak, basamak basamak, basamak basamak çıktı oraya geldi. Öbürü ise cezbeye bir vurdu, yani ne bileyim bizim tabirimizde binlerce kilometre aldı. Şimdi diyor ki bu cezbe ile bir anda patlama yapıp da yükseklere fırlayan insan, yükseklere fırlayan insan ne yapabilir peki? İnsanları irşad edebilir mi? İnsanlara vaat edebilir mi? İnsanlara Mevla'yı anlatabilir mi? Bakın burası da var ya, mezarlık ekrandandır. Burası da ayak kayması yüzde yüz muhtemel olan yerlerdendir. Yerlerdendir. Yerlerdendir. Çok şık güzel cezdanlar, çok güzel azimli var. Allah artık iştah ediyor vesaire, ilim fışkırdın gitti bilmem ne vesaire, her taraf olup oldu, sultan diyor tamam, konuşacak bir zaman. Anlatsın Mevla'yı, Anlatsın Muhammed Mustafa'yı, Anlatsın peki imanı İslam bir şartla, bir şartla. O maneviyat basamaklarını kademe kademe kademe kademe çıkan var ya, onun denetiminde olmak şartı onun kontrolünde olmak şartıyla. Burası mühimdir, burası mühimdir, burası mühimdir. Aa, benim üstadım ondan sonra işte 40 senede buraya geldi ben, ben size işi bitirdim vesaire. Öyleyse ben tamam yumruğunu kürsüye vurayım, ahkam keseyim. Yok. Yok. İmam Rabbani'ye göre insanları Mevla'ya anlatacak insan, anlatıcı insan, irşat makamı olan insan şu anda dünyada bir tane ya var ya yok. Hadi diyelim iki tane olsun. Hayır diyelim üç tane olsun mesela. Bu işlere kolay iş değildir. Onun için biri kendinde bir fevkaladelik gördüğü zaman bunu kendinden bilmesin. Ben yaparım, ben ederim. burada kitabım var, böyle kilom var, böyle arabam var, böyle adamlarım var, kendimde cekimim var, şudur budur vesaire, böyle nüfuzum var, fabrikam var, dediğimiz elektriğim vesaire. Ya, ya. Meşayih'ten bir tanesi Dedik ya bundan sonra, sendeki bu güzellik dedi nereden kaynaklanıyor? O mürit dedi ki ona, sen dedi, bizim sana olan aşkımızdan dedi, aşkın olmasaydı sen bu kadar kıymet yapmazdın. Biz seni sevdik ya, biz seni sevdik ya, aşkımız yani seni bu kadar büyük yaptı dedi. Bakın burası da mühimdir, burası da mühimdir, burası da mühimdir. Bunlara iyi muhafaza edelim. Bak her gelen gün bize gün aralıyor. Etmez Bir daha bunlar gelmeye de bilir. Gelmeye de bilir. Resul-i Ekrem öyle buyurdu. Her gelen gün giden gün artacak buyurdu. Dedi ki efendim dedi siz değerli bir müşritsiniz. Siz büyük adamsınız fakat seni büyük yapan benim aşkım dedi. ya öyle mi dedi? Şey efendim. Duymadı bir şey efendim. Bak evladım dedi, mürit dedi, müşrinin kucağında, dedi kundağındaki bebek gibidir dedi. Anne dedi kundaktaki bebeğini de böyle yukarı atar tutar, atar tutar. Çocuk zanneder ki, benim yukarı atlamam, zıplamam bendendir. Ben tutuyorum, ben ediyorum vesaire. Anası elini çektiği zaman dedi, çocuk küt yere vurduğu zaman anlar ki, benim yukarıya yükselmem çıkmam, benden değil, anamdandır. Şimdi, şimdi sen diyorsun ki belki, ha, bizi büyük bilmiş, işte senin güzelliğin mesela aşkındandır, senden de bizden değil. Peki öyleyse, çektiğim tasarrufun dinleyip, küfür oldu yerimler. Şey. Böyle dinlenleri duymadık mı? Ey gidi hey, ey gidi hey, ey gidi hey. وإنما يتيسر الوصول قابل İslam ذلك tafsir işte insan kendisinde bulunan latifelerin asıllarını var ya böyle onun aslı, onun aslı, onun aslı bu şekilde bitirdikten sonra ne oluyor? Neticede kalp Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya ulaşıyor. Elaluha ennel camiiyete ve nus'ate kalbin var أن الجامعية والوسعة قد يمارس الإنسان كان من تقول شخص من يسند تكون المرأة والوسعة في الإنسان من مقتدر من يعني الشفارية يعني الشفارية إنما تكون بعض الطيبين تلك المراتب التفصيلية bütün bu bahsetmiş olduğum detaya ve tezahürata bakan makamlara ondan sonra oluyor. Diğer bir İslamiye bunun içindir ki bunun için de desek tamam. Ne yani? Ne yani? Allah'a giden yolda bu basamakların da dikkat edilmesi nasıl olacaktır? Onun için, onun için. Burası tarih ediliyor. Allah-u Teala tarih etmekten muhafaza ediyor. Sözyan-ı Allah-u Teala bir milyon hadis-i şerif kapasitesi olan bir insandı. Kapıya bir giden gideli kapıyı açtı böyle. Dedim ki selamun aleyküm. Dedik aleyküm selam. Ey benim günahlarımı benden temizleyip de arındığını arındırıp da tertemiz yapmak için kapıma gelen kardeşim hoş geldin, sefa geldin. Merhaba. Öyle kardeşim. Gönül, gönül, gönül yapma. Kâbe dünya etmeden yayılır. المحظور شاهدت ما كل طابة اسمك ثانية تلك الأشجار المراد من الكلب الأعلى هو الكلب الجامع القصير كلب اللحمية قد كان كان كان كان كان كان كان تلك المرضاني كنت تكتبه لأن bahsettiğim kampanya şu sol taraftaki sağ plastik, sol plastik, sol karıncık, sağ karıncıktan oluşan kan efendim pompalayan şu kalp var ya bu değil. etten oluşan bu kalbiden konuşmuyor diyorsun Sultan? Ya bunun temsilcisi olduğu manevi. İbrahim Aleyhisselam bunun tabiriyle insan bedenine göre ruh neyse, insan bedenine göre ruh neyse, bizim burada bahsettiğimiz kalp, kırılan kalpte işte bu etten olan kalbe göre öyle kalır diyor bayrakla ders parçası. Bayrağın temsil etmiş olduğu diye Türkiye Cumhuriyeti. Ha, o mana ne oluyor? Kalp oluyor. Bu ders parçası ne oluyor? Abi etten kalp oluyor gibi. Arabanın lastiği düşün. Arabanın lastiği abi sol taraftaki diyelim işte etten kalp gibi. Tamam mı? İçindeki havayı da aha işte kırman dökülen, neticede verdiği yani insan bindeki madeneden kalp olarak değerlendirebilir. الله تعالى محرومين كان إلى نسيم إلى مسلم إلى يوم مقبولين جنبه